Mm-hmm. Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru Allahu subhanu wa ta'ala, salavat, mir i selam na Allahu poslanika, ali i salatu selam njegovu porodcu, časne sahabe i sve koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Na samom početku, braću moja draga, obaveza nam je da se nakon zahvala Allahu zahvalimo svima onima koji su na bilo koji način bili razlogom da se mi večeras ovdje okupimo. Ja ne znam, vjerojatno ja nisam govorio o svojim uvjetima, ali ako ovakva bude atmosfera djeci i galami, od predavanja nima ništa. Pa bi trebali malo da se potrudimo da ambijent bude koliko toliko bolji. Ali već čini ništa Dobro. Braćo moja draga, mi se večeras družimo sa jednom veoma bitnom temom. Govorimo o jednom ruknu imanskom temelju, vjerovanju u sudnji dan. Jedne prilike, kao što je došlo u hadisu imama muslima, Džibril alaih salatu wasalam je došao u ljudskom obliku Božem poslaniku alaih salatu wasalam, pa mu je postavio poznata na pitanje šta je to islam, šta je to iman, pa mu Allah poslanik kada je govorio šta je to iman, spomenuo je da je iman šest stvari, jedna od tih šest stvari jeste i vjerovanje u sudnji dan. Pa vjerovanje u sudnji dan, braću moja draga, ostavlja velikog, velikog traga na pojedince i na društvu u kojem oni živi. Ako pogledamo danas u stanje ljudi, vidjet ćemo da velik broj ljudi u stvarnosti, iako kažu mi vjerujemo i u Allah i sudnji dan, ali praktično pokazuju da njihovo vjerovanje u sudnji dan je poprilično slabo i tanko. Ako vidimo na svakom koraku grijehe koje ljudi čine, to je također pokazatelj njihovog slabog vjerovanja u sudnji dan. Jer ako svakodnevno činite grijehe, to je pokazatelj da čovjek ne razmišlja da će jednog dana stajati pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ako pogledate u zulum i nepravdu, koja počinje od porodice, pa onda do najviših stepena u državama, to je također veliki pokazatelj da treba da se govori o sudnjem danu, jer jedno od najtežih dijela i najgorih grijeha na sudnjem danu jeste zulum i nepravda. Isto tako, neambicioznost. Kada vidite danas ljude kako su neambiciozni u pogledu islama, ibadeta, odgoja, ahlaka i mnogih drugih stvari, jednostavno to dovodi u pitanje njihovo vjerovanje u sudnji dan čovjeku teško ostaviti neku lošu naviku, godinama je ostavlja ne može. A da istinski vjeruje u sudnji dan, mnogo bi to bilo lakše. Isto tako, prekomjerno, prekomjerno trčanje za dunjalukom, pa ćete vidjeti da ljudi toliko hrle za dunjalukom, kao da nema sudnji dan. Ljudi su spremni ostaviti najveće postulate dina na nas. Zbog čega? Zbog dunjaluka. Pa je to prekomjerne trčanje za, za Treba trčati, danas o tome govorim na hudbi, ali ne toliko da bude na uštrb vjeri. Pa zato kažem, braću moja draga, veoma je bitno govoriti o ovoj tematici. Na samom početku mi se vraćamo uvijek u onoj našoj teoriji, veoma bitno je, a to je Allah Đelšanu je stvorio ljude da obožavaju Allah. To je osnova, trebamo sebi napisati na ogledalo. Trebamo sebi napisati u našoj sobi ja sam stvoren s ciljem. Ja treba da obožavam Allahu subhanahu wa ta'ala. I da se uvijek vraćamo toj tezi. Kad nas vihori i vjetrovi dunjaluka počnu ljuljati, da se vratimo tu. Zašto sam ja ovdje? Ja sam stvoren da obožavam Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ljudi i džini, Allah je šaru paska ovaj kuranski izraz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا Ljudi i džini nisu stvoreni ni zbog čega, osim. Samo jedna stvar. Da Allah obožava. Pa braćo moja draga, mi smo tu da Allaha obožava. Nakon toga, Allah Đelešanu ljudima je slao poslanike da bi im pojasnili kako će Allah obožavati, na koji način. Posljednji poslanik je Muhammed alihi salatu wasalam i njegova poslanica je svakako Kur'an. U tom Kur'anu, braću moja draga, uzvišeni Allah je pojasnio ljudima kako da žive, a Allahu poslanik alihi salatu wasalam je pečat svim poslanicima, poslije njega nema nikakve više objave, nakon njega samo dolazi sudnji dan. Nakon Božeg poslanika dolazi samo sudnji dan. <clears throat> šta mi znamo o sudnjem danu i koliko sudnji dan i vjerovanje sudnji dan na nas ostavlja traga. Prva stvar, počet ćemo s nuli. Kada će sudnji dan? Uzmite sebi jedno veliko pravilo, tamo vidjeli ste nekako štampi, neki gataju, neki računaju, neki proračunavaju kada će sudnji dan. Zapamtite večeras, ne zna niko kada će sudnji dan osim Allah Đelešanu. Kada je Božijem poslaniku Džibril alaihi salatu wasalam rekao Ahbirni anis sa'a Kale al mes'ulu anha Men mes'ulu anha bi alama min sa'il Kaže Boži poslanice Poslani Muhammed alaihi salam Kaže kad će sudnji dan? Kaže onaj koji pitaš Ništa bolje ne zna od onoga koji pita Ni Džibril ne zna, ne zna ni Muhammed alaihi salatu wasalam Pa kad neko kaže za godinu, za dvije, za tri to je netačno 100%. Ne zna niko kada će sudnji dan, osim uzvišeni Allah subhanahu ali znamo šta? Da je blizu. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Oni misle da je sudnji dan daleko, a mi kaže mislimo da je blizu. Boži poslanik je pokazao jednog dana ovako i kaže ja i sudnji dan smo poslali ovako kao dva prsta. Toliko je blizu sudnjih dani Muhammed se rekao sram a od njegove smrti je prošlo 1400 godina. A kaže, ja i sudnji dan smo poslani ovako. I mi kad živimo, napravit ću, izgradit ću, otiću, oženit ću se, ću se, uda... Niđe sudnjeg dana nema u našim verzijama i opcijama životnika. Allah Žešan kaže, blizu je, innahum je wa ba'ida, ona rahu qariba, mi, kaže, vidimo da je sudnji dan blizu. <clears throat> Normalno, braću moja draga, u islamu postoji veliki preznac sudnjeg dana i mali preznac sudnjeg dana. Veliki preznaci sudnjeg dana kao pojava deđala, izlazak sunca i tako dalje. Te stvari kada dođu, kaže Allah koji u na nisu dolazit će jedna za drugom kao što dolazi bobci kada se prekini tespih. Znate kad tespih pukne i samo jedan za drugim, to su veliki predznaci. A mali predznaka je mnogo i većina predznaka, mali predznaka sudnjeg dana je završena, obistinila se. Pa to insana treba da podstakne, da razmišlja blizu je sudnji dan. Šta sam ja za taj sudnji dan pripremio? <clears throat> Braćo moja draga, proživljenje ljudi. Mi muslimani vjerujemo da će ljudi svi pomriti. i vidimo, svi ljudi umiru. Ne nose ništa sa sobom u kabor. Sudnji dan počinje proživljenjem ljudi. Ljudi iz kaborova će biti proživljeni. Allah Đelešanu će dati da ustanu iz svojih kaborova i bit će proživljeni iz ove zadnje kosti, takozvana trtična ili repnjača, će ljudi, izniknuti, kao što niče bilje. Tako je Boži poslanik kazao, pašće kiša, pa će ljudi izniknuti u svojim kaborovima kao što niče bilje. I tako će početi, braćo moja draga, sudnji dan. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, govoreći o tom momentu puhanja u rog, jer će se punuti u rok dva puta, jednom će se punuti i svi ljudi na planeti će umrijeti i drugi put će se punuti u rok pa će ljudi biti proživljeni. Kaže Allah se se ve selam? kako da se naslađujem ja na Dunjaluku? Prije 1400 godina, a kaže imate meleka koji se zove Israfil i on je zadužen da puhne u ruke kaže u to vrijeme, prije 1400 godina, kako da se ja naslađujem na Dunjaluku? A kaže vlasnik roka Israfir je uzeo rog i gleda u arš uzvišenog Allaha i ne trepće nikako. Boji se, kaže mene, kako trepne, možda mu Allah tada naredi da pune u rok pa će odgoditi puhanje u rok koliko je treptaj oka. On ne želi da trepne okom, cijelo vrijeme gleda u arš i čeka naredbu. Pa kaže Boži poslanik, kako da uživam na Dunjaluku, a Israfir gleda i čeka samo da mu se rekne puhanje u rok ono jedino što znamo u vjerodostojnim jeste da će sudnji dan biti danom petkom i da je blizu. Ništa više od tih stvari se ne zna. Braćo moja draga, postavlja se jedno veliko pitanje zašto će Allah proživjeti ljude? Vidite mi da u danu proživimo i Allah nam je dao slobodnu vođu. Kao što ste vi večeras ovdje došli na, u koliko je drugih bošnjaka ili drugih ljudi koji su negdje drugo. Kada Ezan uči u Bosni, u Sanđaku ili negdje drugo, Ezan uči ko hoće u džamiju, a ko hoće u birtiju. Pa nam je Allah dao šta? Slobodu volje. Evo ti robe, izaberi, staneš na tamo je mesčid, vama je birtija, pa gdje god hoćeš. Ali ćeš zbog toga, zbog ti slobodne volje, polagati račun ne bi bilo logike da polažeš račun, a nisi imao slobodnu volju. Da smo mi bili kao roboti. Moramo, kaže, ovaj je musliman, ovaj nije, i to kaže, Allah tako odredimo Onda ne bi bilo svrhe polagati račune. Pa će Allah Đelešanu ljude proživjeti da polažu račune zbog onoga što su radili na Dunjalu. Kaže Allah poslanika kada se se sram, neće se čovjekova stopala pomjeriti ispred Allaha dok ne odgovori na četiri jedno od prvih pitanja odgovorit, tražit će odgovor od početka života do kraja dosudnjeg dana šta je radio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u poznatoj nama suri Feme ja'men hajran Ko uradi trun dobra, trun Islamski učenjaci kada govori o ovom trunu kažu to je kao trun prašni. Vidjeli ste prašina pa ona trunka uradiš trun dobra, vidjet ćeš ga. Ali uradiš trun zla, vidjet ćeš ga. Allahova maksimalna pravda, a o, tome ćemo govoriti poslije. Efe neđa'lu muslimine, kel muđrinine, malekum kefe tahkumun. Zar mislite da ćemo na sudnjem danu iste učiniti oni koji su bili pokorni i oni koji su bili nepokorni? Kaže Allah, čudi se, malekum kefe tahkumun. Ma šta vam je, kako rasuđujete? Onaj koji zajutra valja ustat na saba valja se probudit, valja apestit, I onaj koji spavao do podne isti. Nalekom kefe mu, šta vam je? Onaj bio u birti, onaj činio zinalu, onaj uzimao kamatu, onaj krao, onaj... Ovaj to sve ostavljao i njih dvojica isti. Nalekom kefe mu, šta vam je? Kako to rasuđujete? Nikako. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار Zar mislite da ćemo oni koji su radili dobra djela učiniti kao oni koji su bili griješnici? Šta vam Pa je zbog toga, braćo moja draga, sudnji dan. Svakako ovdje, pošto smo mi odrastali u sredinama gdje je bio komunistički sistem koji je ubijao u ljudima klicu imana, Veoma je bitno, braću moja, spomenuti, hajde da kažemo argumente, da je Allah kadar i moguć da proživi insana. Mušici neke su imali problem, kažu Allahu poslaniće, o Muhammede, kako će Allah proživiti ljude, čovjek živi, umre i istrohne mu, kaže, tijelo. Kako će proživjeti? Pa Allah, braću moja draga, na 33 mjesta u Kur'anu kaže Wallahu ala kulli še'in qadir. Allah je sve mogući. Da nema drugih dokaza osim ovi, to je dovoljno. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah je sve mogući. Pa kao što je Allah Đelešanu mogao stvoriti ljude prvi puta, tako će isto proživjeti. On kada želi nešto, samo kaže budi, kun, fe kun i budi. Pa muslima ne smije sumnjati. Vi znate kad nekom bošnjaku, našem ili bilo kome, kažeš sudnji dan, kaže ko je se od tuda vratio? Ja rad, to su riječi opasne, da se od njih klanina sruši. Allah je svemogući. Allah će ljude proživjeti da polažu račune. Isto tako, kaže Allah Želešanu, on je taj koji je stvorio zemlju i nebesa. Uzmite ljudi, nemojte dozvoliti sebi da internet samo koristite za bezvezne stvari. Otičite malo pa čitajte o prostranstvima nebesa i zemlje. Wallahi kad čovjek čita o nebesima i zemlji. Ne da si ti molekula, ti si manji od atoma. Allah stvorio kosmos, stvorio galaksije, kad vidite ona njihove proračune, kaže 120 milijuna svjetlosnih godina je to udaljeno. Broj zvijezda, broj galaksija. Ma ti si molekulica. A Allah stvorio zemlju i nebesa. Pa kaže Allah Đeršanu, Ja ejuhen nasu, in kuntum fi rajbi minel ba'f, fa inna halaknakum min turabin, min nutfe. Allah Žešanu ljudima i govori, mi smo vas, ako sumnjate u to da ćete biti proživljeni, pa mi smo ti koji smo vas stvorili prvi puta. U drugom ajetu kaže Allah Žešanu, Evo lem jeran, enne Allahe ledi halaka semavati wal arda, lam ja'ije bi hinne bi qadirin ala en juhije nauta bela, inna ala kulli šin qadir. Zar oni, kaže, ne vidi da Allah Đelešanu je stvorio zemlju i nebesa. I nije se umorio kad je to sve stvorio. Pa zar taj gospodar nije u mogućnosti da insana ponovo proživi? Kaže Bela, jeste. I on je sve mogući. Pa nemoj da vam dođe šetan čitajući komunističke pjesmice kako će Allah proživjeti ljude. Ama kako je Allah stvorio zemlju i nebesa? Pa ako je Allah Žešanu kadir da stvori zemlju, zemlju i nebesa pa da proživi insana, mnogo je lakši. Nakon toga, vraću, moja draga, dolazimo do jednog momenta, a to je veoma bitna stvar. Da bi se okoristili od ove temi, moramo djelimično samo shvatiti kako je taj dan težak. To je toliko težak dan da ti imaš cijeli život da se pripremiš za taj ispit. Ja, rad. I da ste u školi. Ispit pripremiš 5 dana, 10 dana. Sudnji dan je ispit, a ti se pripremaš cijeli život. Kaže Allah Đelešanu, kejfe te takune in šiba, Kako ćete se spasiti na danu, ako budete nevjernici, kada djeca osjeti? Subhanallah, Dijete, u islamu djeta koje je maloljetno i umri kao takvo, neće polagati račun, jer je maloljetno. U islamu se tek pišu grijesi od punoljetstva. Dijete maloljetno umrlo. I kada dođe na sudnji dan, kada vidi kako se babo muči, polaže račune, djece će osjetiti. Kejfe te takune ne jeđe jevme jeđa'alu ildane šiba. Ja rab. Allahume selim selim. Allahume selim selim. Djeca će usjediti, a ne polažu račune. Šta mislite kako će biti onome ko polaže račune? Kaže Allah Žešan u suri El-Hajj. Ja ejuhan nasu taku rabbeku. إن زلزلة الساعة إن زلزلة الساعة شيء عظيم O ljudi, bojite se Allaha, doista je potres sudnjeg dana, kaže, nešto veliko. Jevme taravneha, tezhelu kullu murdi'atin anna arda'at, wa tada'u kullu zati hamlin hamleha, wa tara nase sukara, wa mahum bi sukara, walakin azab Allahi šedid, ja rabbi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, tog dana ćeš vidjeti da će svaka dojilja baciti ono što doji. Valja da dođe zor da mama baci svoje dijete, ali će sve zaboraviti. Žene koje su trudne pobacit će plodove. I kaže, vidjet ćeš ljude te turaju. Kaže, kao da su pjani, a nisu pjani. Zašto? Voda Allah ali kazna teška. I se kad se neka čovjek ustraši, on te tura, se ne zna gdje će. Tako će se ljudi te turati na sudnjem danu, kad vidje kako se polažu računi. Isto tako, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, an عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشة فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك كاجي الله poslanik od Aisha radijallahu ta'ala anha hadis ljudi će na sudnjem danu biti proživljeni goli i bosi, nemaju odjeći i neobrezani. Da budeš potpuno vraćen u stanje kako si rođen, neobrezan. Pa iša žensko, žena, Kaže Allah poslaniče, muškarci žene zajedno, ili moguće, goli muškarci žene zajedno. Kaže Allah poslanik, a iša, situacija je mnogo teža da bi neko u neko gledao. Može li to sad naš mozak shvatiti? Ne može. A će to sad nas ubiti Kad čovjek vidi džennet i vidi džehennet, Nema drugih opcije. Tada mu ništa drugo neće biti na umu. Kaže Allah subhanahu tada, Danas smo to citirali na hudbi. Jubasalunehum. Javaddu l-muđrimu lau jeftedi min azabi. Jevmeidin, jevmeidin bibeni. وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي كلا إنها لظى Kad vidi džehennem, jubasarunehu, poželeće ljudi da se iskupe od džehennema, ženu i djecu i ocem i majku. I šta kaže? Uamen fil ardi Dao bi čovjek sve ljude na zemlji, gospodaru. Eto ti svi ljudi, sam se da se ja spasim. Evo ti moja žena, i moja majka, i moj otac, i moja djeca. Zašto? Sad kada se ja spasim. Kella inna Hada, A, kaže, teška je ta čehenevska patnja. Znači, braću moja draga, veoma težak dan. Allah Žešan kaže u drugom ajetu, tog dana čovjek će povjeći od majke, od oca, od brata, pet kategorija ljudi, kažu islamski tumači Korana, zašto će čovjek pobjeći od njih? Zato što i mogućnost da će mu tražiti jedno dobro djelo. Čovjek neće bježati od nekoga koja ga ne zna, ovaj mu neće ništa istati. Pobjeći će čovjek od svoje majke da ga ne bi majka prepoznala neka sine dan jedan sela, pa će od njih čovjek pobjeći. Od majke koja te najviše voli, od oca, od svoga djeteta. Od svih ćeš pobjeći. Zašto? Kako ću ja položiti račune na sudnjem danu? Normalno, braću moja draga, od teškoće sudnjeg dana jeste da će da se ljudima dati njihovi životni registri. Kaže Allah Đelšanu وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Iqra kitabeke ketha bi nefsike ljevme alejke hasiba. Svakog, kaže, insana ćemo proživjeti i za njegov vrat ćemo mu njegovu životnu knjigu svijezati. Pa ćemo mu kazati, evo ti tvoja životna knjiga, čitaj. Kaže se u hadisu, kaže Allah poslanik, na sudnji dan će doći čovjek pa će mu se pokazati 99 registara. 99 svesaka. A kaže Allah poslanik, dužina jedne je koliko mogu oči pogledati. Koliko mogu oči pogledati, se po brdu pa vidiš tamo 15 km daleko. Toliki je jedan taj životni defter, a tak imaš 99 ispisa. Ma jelfidhu min illa atid. Oni ne izuste nijednu riječ, da pored njih nisu oni koji zapisuju. Pa znači, braću moja draga, na sudnji dan će se čitati životni sveske. Pa razuman i pametan insan, bogobojazan insan već od danas priprema tu svesku. Šta će se u nju zapisati? Kaže Allah Đelešanu, to nam je učio imam za jaciju, oni koji znaju فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ Ja Rabbe. Ili si na Dunjaluku, pa može se nešto zaobići, pa ima neki jaran tamo i vamo, mm, poznanstvo i tako dalje. Kaže Allah Đelešanu, فَوَرَبِّكَ Allah Đelešanu se kuni. Kaže, tako mi tvoga gospodara Muhammede. Mi ćemo ih sve pitati. Da ne budeš ti, ja sam vas da u životu bio sretan, proća nekako na sudnjem danu. Nećeš proći, osim dobrim djelima. Osim dobrim djelima. Feo kerenes enem Tako mi gospodara tvoga o Muhammede, sve ćemo ih pitati. Pa nemoj se uzdati u neke, hajde da kažemo, folove, već se pripremaj od danas za polaganje računa. Kaže Allah Đelešanuhu u surjenoj koju mi većinom svi znamo na pamet, ali o njoj ne razmišljamo. El haku tekathur, kaže Allah Đelešanuhu kraj te suri ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ عِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Tog dana ćete vi biti pitani o njametima i blagodatima. Jedne prilike Boži poslanik je bio gladan, pa ga glad istjerala iz Ja. Da li je nekog od nas nekad glad istirala iz Ne znaš šta ćeš u kući, bacamo hranu, bacamo ljev, bacamo konzire, pokvarile se. Boži poslanik izišao gladan. Kad tamo je Bubekir i Omer, kaj što ste vi izišli, kaj i mi gladni? Pa sošli kod jednog sahaba, Ebu Ejuba el ansarija pa im je nabrao datula i donio vodi i sjedi u hlad. U arapskom svijetu u hlad, uljeto kad sjetiš to je temperatura opet 30. Pa kad su pojeli te datule, kaže Boži poslanik Ebu Bekru i Omeru, tako mi Allah, bit ćete pitani za ove tri blagodati, za hladovinu, koja je 30 stepeni, za hladnu vodu, a kakva je u to hladna voda bila vrijeme, i za datu. A pogledaj nas danas. Auto i klimu što imaš, još 17, još 18. Hoš i tako. Hoćeš ruč, hoćeš ladno, hoćeš prozor i tako dalje. Hoćeš u avion, mobitel, u Australiji imaš rođaka, sa njim razgovaraš, gledaš. Kuće, auta, laptop, zdravlje, ta na svakom koraku. Koliko imamo odjeći, koliko imamo obući, ja, rab, kada vidite ashave Božijeg poslanika, najbolja generacija, nisu imali šta obući. Čovjek došao da se oženi, hadis u Buhari muslimu, kaže Boži poslanik, daj nešto da joj dadneš šveni ovoj ženi vjenčani daj. Kaže, Allah posliče, nema ništa osim ovog odjela na meni, samo dva komada platna. Aj, kaže, kući, pogledaj da nemaš, možda, kaže, železni prsti. Ošo jadnik, malo pokući, vrtiju, nema ništa, doška je Boži posliđe, nema ništa, željezni prste nema. Što misliš da u nas padne žiro račun na 10.000 eura? Odmah dobio možda njega Šta ću? Ja, ja sam imam 10.000. alo, Ja od sutra ne znam šta ću. Ja, gotovo. ide na inekcije, na infuzije. 10.000 samo imam. Ma nemoguće preživje sa 10.000. Ja samo vozim auto 2014. model, ja ne znam kako će se u Bosnu pojaviti dole pred narod sa 2014. modelom. Ja rab, ja rab, ali ćeš biti pitan, tako mi Allah, tako i isto, i ja i ti. Za sve nijamete, za sve blagodati koje uživamo. Da li auto koristimo, idemo sa njim po koridama, po teferićima, po diskotekama ili idemo sa njim u da li oči koje imamo, da li učimo sa njima Kur'an ili gledamo filmove i serije? Sad ljudi uče, znači kako se sad jezici uči? Sad jezik, kad došli, samo buljiš u serije. Hoćeš španski jezik, buljiš u seriji, naučiš jezik. Ja, rab, kako je šetan ljude Pa ćemo biti pitani za jezik, za oči, za uši, inne sen'a, wal basar, wal fu'ad, kullu kana anhu mes'ula. Za sve ćeš biti pitan ti i ja. Priprema je danas djeva. Vola taqfu ma se leke Ne Nemoj govoriti ono što ne znaš. Mi se ufatimo po internetu, po džanja, mi bi sve da tumačimo vjeru. Kad je pitanju medicina ne zna niko, osim doktor. Kad je pitanju informatika, samo informatičari. A kad je u pitanju vjera, svi znamo. Kad ja mislim. Na osnovu čega misliš? Ne znam, kaže, nijem. وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ Nemoj govoriti ono što ne znaš. Inne sem'a wal basara wal fuad kullu ulaike kana nu mes'ula. Za sve ćete biti pitani. Isto tako, braću moja draga, ajmo gore ako neko ima da, je, da će nam držati predavanje, nek siđe dole kod mene pa da nam se malo obrati. Allah Đeršanu i milostiv pa je njegova milost se ogleda u apsolutnoj pravdi na sudnjem danu. Uradiš trun dobra, eno ga, zapisano. uradiš trun zla, vidi se. Kaže Allah Đelešanu, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَ Stavit ćemo precizne Terezije. Vidjeli se sad kod zlatara, imate mu Tereziju vaga, miligram podijeli na sto komada. Na sudnjem danu se miligrami vagaju. Allah Đelešanu kaže i tog dana ćemo ispravne vage donijeti. Vagaju zrno prašini. Feme ja'mel mifkale zarratin hajra. Jara, ko trun dobra, vidit će ga. Ali ko radi trun zla, vidit će Isto tako, od pravila obračunavanja sudnjeg dana jeste da niko ni neće moći odgovarati. Znate kad nam nekad ljudi kaže samo radi na moju odgovornost lažiš, paša, da si još tri metra visok. Na koliko mjesta Allah Žešanu kaže u Kur'anu Allah teziru vaziratu izra uhra. Niko ni za neće nositi grijehe. Hoćeš biti pitan za neke ljude, za ženu, za djecu i tako dalje, ali ne možeš tuđe grijehe ponijeti. Pa je to apsolutna pravda. Ti zaradio, ti ćeš i odgovarati i tako dalje. Isto tako, Allah Žešanu je apsolutno pravedan, pa će dobra djela ljudima uvećavati. Od 1 do 700 puta. Imate u suri Al-Bekar, Allah Žešanu kaže primjer oni koji udjeljuju na Allahom putu, subhanahu wa ta'ala, mefelu ledine yunfikune mualahu fi sebiri lahi, ke mefeli habbe. Embete seb'a senabil fi kulli sumbule minetu habbe. Wallahu yudaifu limen yasha wallahu wasi'un. Kaže Allah primjer onih koji udjeljuju na Allahovom putu je primjer zrna, jedno zrno. Iz njega, kaže, nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. I ne samo to, kaže Allah a Allah daje kome hoće i više. Pa je Allahova pravda da dobra djela uvećaje, a loša djela jedno jedno. Uradiš jedno djelo, kaže jedan grijeh. A uradiš jedan sevap, do stotina puta ti ga Allah poveća. Zato je došlo u vjerodostojnom hadisu pa dirhemun mi'ete elf dirhem. Kaže, jedan dirhem, jedan euro preteko stotinu hiljada eura. Ja, rab, kakva je to investicija? Jedan dirhem se trko sa stotinu hiljada. I ovaj pobjedio. Teži, bolji. Kaže Allah poslanik, čovjek je imao dva dirhema. Pa dao jedan. Koliko je dao procentualno? 50%. Zato je najbolje udjeljivati, imaš malo. Imaš 10 eura i nema više ništa. Tada dadeš pet. Tada si dao pola i imetka. Onaj koji ima milijun, znaš koliko mora dati da tebe stigni? Pola milijuna. On bi se šlagirao 800 puta da dade pola milijuna. Pa zato kaže Boži poslanik, jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada drugih. Kako? Kaže, čovjek imao dva dirhema. Pa dao jedan, dao pola. A drugi je, kaže, imao gomilu i mjetka. Pa došao, kaže, zagrabio stotinu hiljada, zagrabio lostava gomila. Pa je ovaj dirhem teži od ovih stotinu hiljada. Pa Allah uveća i dobra djela, a za grijete kažnja je samo koliki grijeh i jeste. Nakon toga, braću moja draga, jedno veoma opasno pitanje. Mi ljudi na Dunjaluku toliko se znamo uzoholiti da čak i na sudnjem danu mi ćemo reći gospodaru Boga mi to tamo što piše, ne znamo mi ko je to pisao. Hm. Prva stvar Allah Žešanu na 13 mjesta u Kur'anu kaže Wallahu bima ta'medune basir. Allah vidi sve što radite. Ne treba poslije Allaha niko da svjedoči. Allah je vidio da si tu Ali kaže insan, mi bi nešto drugo. Dobro, nakon toga, braću moja draga, Inna alaikum lahafizina kiramen katibine ja'lemune ma tef'alun. Dolazi melec. Allah će te vidio. Meleci zapisali. Kaže, pored vas su plemeniti pisari koji znaju šta radite. Sve zapisali. Kaže, insan i to nije dovoljno. Kaže Allah Želešanuhu, el jevme nahtimu ala afvahihim, wa tukellimuna ajdihim, wa tešhedu arđuduhum bima kanu jeksibun. Dobro, ne privataš da je te Allah vidio. Ne privataš da su mereci zapisali. Imamo još jedno za tebe iznenađenje. Kaže Allah Želešanuhu, sur Jasin, tog dana ćemo im usta zapečati. A, ne mogu više usta pričati. Kaže, pa će nam svjedočiti njihove noge i njihove ruke šta su radile. A, možeš li otići u kladioncu da ne pišeš ruku? Sutra ruka kaže, gospodaru pisao je. Oči kažu, gospodaru gleduje šta ne treba. Noge kažu, gospodaru išao je na koridu. Išao je u diskoteku. Ja na moje noge pričaju. Ima tu drugom kuranskom ajetu, kaže, pa nam je Allah dao mogućnost da mi danas progovorimo. Tvoje noge će pričati na sudnjim danu tvoje ruke. Mi imamo pravilo spusti roletne, ne vidi me niko, Elhamdulillah, sad imate ne šetanske roletne, kad spustiš i u 12 sati u po dana, si u kaburu, ne vidite niko. Ali vidi uzvišeni Allah, vidi meleki, a tvoje ruke zapisuju. Pa znači insan da se ne zavarava. Allah sve vidi, meleki su zapisali, a tvoji ekstremiteti će protiv tebe svjedočiti. Možeš se sam od sebe sakriti. E još tu verziju nam nije šetan izmislio. Nakon toga, braću moja draga, <clears throat> dolazi jedno... Još imate goru stvar. Goru za nas. Zemlja po kojoj si volan odio će doći protiv tebe. Iza zulzilati ardu zilzaleha wa ardu Tog dana će zemlja vijesti svoje kazivati. Šta su zemljine ne vijesti? Džeko vodio pa će i zemlja svjedočiti protiv nas. Nakon toga dolazi jedna opasna, opasna stvar. Molim Allah da nas samo sačuva. Kaže Allah poslanik se ran, wasalam mel muflisu Znate li vi ko je muflis i bankrot u mom umetu? Kaže Allah pa znamo ko nima para taj bankrot. Kaže Allah poslanik alaihi se ran, Innel muflise min umeti يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار اللهم سلم سلم Kaže Allahu postani doći će čovjek na sudnji dan sa namazom i postom i zekijatom i hađom. Šta će oni koji ne klanjaju, s čime će oni doći? Doći s filmovima i sa serijama i ostalim šetanicima. Ovaj je došao, ima dijela, klanju, poslju davo zekijat. Kaže, kao brda. Ove se, kaj, alhamdulillah, sudnji dan, evo dobrih dijela, imam. A, Dolazi ljudi, kaže, ovoga je udario, ovoga je opsovu, ovoga potvorio, na ovoga snagu, ovoga ubio. A, na ahiretu zapamtite večeras. Samo ima platežno sredstvo djela. Nema euro, nema marka, nema dolar, samo dobra djela. A, skrivio si nekom, kaže, 30 cevapa. Ja postio, ja zikrio, daj, daj, daj. Pa kaže, pa će mu sva dobra djela ljudi pokupiti. Puno priču na internetu, komentari su. On je znao Daje, znao je Erdogane, znao je prijesednike, znao je Bosne, znao je Sanđake, znao je Muftije. Daj, daj, daj. Potrošili mu sva dobra djela, još nije naplatio, još, još je priču. Imamo drugu varijantu. Od njiha grijehe na Kaže Allah pa će ga baciti u vatru. Na početku došao ima se vapa, oće u džennet potrošio sve sevape, uz tuđih grijeha, pa ga bacili u vatru. Pazite se, danas je, kao što kaže Selef, teži sačuvati sevap nego ga uraditi. Uradiš sevap da kandula, valja ga sačuvati. Da ga ne potrošiš jezikom, da ga ne potrošiš rukama. Čuvajte dobra djela. Čuvajte dobra djela. Ako uradiš dobro djelo, pazi da ga ne potrošiš. Da ti ga... Ali šta je najgore u svemu tome? Daješ svoja dobra djela onima koji si najviše mrzio. Jer nisi loše pričao s onome koga mrziš. I ti mu dadeš dobra djela, on ode zbog tvojih dobrih djela u a ti ode u e Evo, uzubila. Zato je Boži poslanik rekao, muflis, bankrutirom, Čuvajte se, ne daj Bože da ne budemo u ovoj kategoriji. Nakon toga dolazi, braću moja draga, vaganje dobrih dijela. Vaganje dobrih dijela. Jedne prilike, kaže Allah poslanik, ali se vratu se nam, Ma še'un fi mizali mu'min jeumel tijameti min huluki, min huluqin hasen. Nema ništa teži na vagi sudnjeg dana od lijepog ponašanja mi ima drugi dosta djela, ali govorimo da bi samo ustvrdili činjenicu da će se djela vagati. Allah on kaže i donijet ćemo ispravne terezije i vage za vaganje dobrih djela. Pa jedno od najtežih djela, lijepo ponašanje. Ja, rab, jeste vidjeli ovu našu vjeru? To je islam, lijepo ponašanje. Hoćeš jedno od najtežih djela na sudnjem danu, znaš gdje ćeš? Pazi svoje ponašanje prema djeci, prema supruzi, prema komšiji, prema braći, prema majici, prema babi. Čuvaj svoj jezik, čuvaj svoje oči. S lijepim ponašanjem imaš jedno od najtežih dobrih dijela na sudnjem danu. Isto tako jedno od najtežih dobrih dijela na sudnjem danu jeste vjerovanju Allaha. Imate vjerodosljen hadis da će Allah Đelešanu ukazati na sudnjem danu insanu kad vidi čovjek svoje grije, kaže ja sam gotov, propusan. Ne, ne, kaže imaš ti kod nas jedan veliki seval, jedno veliko djelo. To se zove hadisul bitaka. Pa će donijeti, kaže, karticu njegov ima, njegovo svjedočenje da nema Boga osim Allaha. Pa će staviti, kaže, tu karticu na vagu, a na drugoj strani njegovi grijesi. si kaže, pa će ta kartica toliko prevagnuti grije da će oni poletiti u zrak istinsko vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako, od stvari koji su teške na vagi sudnjeg dana jeste zahvalnost Allahu. وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam الطُّهُورُ شَتْرُ iman وَالْحَمْدُ لِلَّهِ al-mizan Čistoća je pola imana, a zahvala Allahu puni vagu na sudnjem danu. Pa hoćeš na sudnjem danu da se obeseliš nečemu dobrom, budi zahvalan. A s druge strane šta kaže? Ona inše kartom, lezi demnekom. Hoćeš da ti blagodati ostanu i da se povećaju, samo budi zahvalan. Svaki dan ulicu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Vala Allahu na imanu, vala Allahu na zdravlju, vala Allahu na autu, vala Allahu na supruzi, hvala Allahu na djeci i tako dalje. Vala in šakartum, lezi Hoćeš da se povećaju njameti, samo budi zahvalan. At-tuhuru šetrul iman, lillahi, temle u mizan. Zahvala Allahu, puni vagu dobrih dijela na sudnjim danu. Nakon toga, braćo moja draga, kratko samo, nakon što smo vidjeli ovu težinu sudnjeg dana, imaju samo dvije opcije. Ima džennet, ima džehennet. Mi muslimani vjerujemo da postoje tri kategorije ljudi na planeti. Imaju nevjernici koji idu u džehennem i ostaće vječno u džehennemu, a muslimani se dijele u dvije kategorije. Muslimani čija dobra djela budu veća od grijeha i oni odošli u džennet. I imaju muslimani koji imaju više grijeha od dobrih djela. Oni će ići u džehennem da malo naplate, pa će ući na kraju u džennet. Ali braćo, nemoj da se zavaramo ovdje čovjek kaže, ja sam musliman, pa kad tad ja ću završiti u džennetu. To je tako, to jest, sto posto. I to je ispravan iman, da će mu'min musliman kad tad završiti u džennetu. Ali da vidimo šta je samo jedan moment u džehennemu. Da neko ne bi pa dobro, ja tamo otvorim je do 700 godina, jer to je, to je ahiret, 700 godina izgorim i oto mene opet sa džennetlijama. A, da vidimo. Kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, ju'ta, odnosno ovaj hadis nam govori o nečemu drugom, Kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, dovešće se najbogatiji čovjek na dunjalu. Najbogatiji. Čovjek uživo imao sve blagodati. Vi zamislite sad kad se dijete rodi kao milijardi i odrasta milijardi i umire kao milijardin. Ima sve što želi, ali nije vjernik. Pa dođu na sudnji dan, kažu, nije vjerovo, dajte ga u džehennem, pa će ga, kaže, odvesti u džehennem, fejalni su nemu. Samo će ga zamočiti, izvati, vratiti ga. Sad on je 60 godina živio, uvijek bio u blagodatima. Imao avione, kamione, jahte u živu. Kažu mu, kad je samo ušao u džehennem izašao, kažu Allahu vrobe, ono dok si bio na Dunjaluku, jesi ništa u živu? Kaže, gospodaru, ništa. Sve zaboravite. A kažu doći će čovjek koji je bio u najvećim iskušenjima na planeti, ali bio mu'min, pa zaradio džennet. Pa će njega uzeti i uvešće ga u džennet izvesti. Pazi, bio bolestan, bio iskušan, sve, cijeli život iskušan. Ali kad je ušao u džennet, izvedi ga, kažu, Allahu robe, ono dok si bio na Dunjaluku, i što šta doživio loše? Kaže, ništa. Sve zaboravio, zašto je vidio džennet? E, to je džennet i to je džennet. Kaže Allah poslanik ali se wasalam Dunjalučka vatra je 70. dio džehenevske vatri. Ja salam, ja rob. Dunjalučka vatra. Kad god ti šetan dođe sa onom malo prijašnjom teorijom Darwinovom i kaže, ma ričeš ti malo u 800 godina da izgoriš, samo ruku stavi u šporebalo. Uuu, vruće, e, paša džehennem je 70 puta gori. Pa ako ne možeš ruku na šporet staviti vruć, onda nema serija, nema filmova, nema kladionica, nema kamata, kakvi teferići, kakve muzike, kakve diskoteke. Nek ide ko može ruku držati u, šporetu. Ja ne mogu. Ja ne mogu. Kaže Allah se alaih salatu wasalam od Ebu كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تدرون ما هذا قالوا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين حريفا فهو يهني في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها يا رب كاجي الله بسيك دان سيري سأصحابي ما pa su čuli nešto tupo, palo, nešto udarilo. Kaže, Loko, pa znate šta je ono? Kaže, Allah, slučaj, šta je, ne znam. Kaže, to je kamij. Bačen sa vrha džehennema prije 70 godina. Danas je došao na dno. Kad dođe, možemo, kaj pa ne možemo svi u džehennem, zar ima toliki džehennem? Jevme ne kulu li džehenneme helim leti o te kulu Hel mi mezid, kaže Allah Đelešanu, kad mi džehennemu reknemo, jel ti dosta? Kaže, ima li još? A nemojte da vam šetan dolazi sa tim svojim jeftinim trikovima. Če, kaže, mora biti džehennem da nas sve mora primiti. Ma kud svi tu i mali mujo. Ma neće niko klanjati, neću ni ja klanjati. Svi hoće u džehennem, ja jedini neću. Kako da živite u životu? Hoće svi u džehennem, hajde. Ako vas mogu ja spasti, ja ću vas spasti. Ja jedini neću. 70 godina. Vidjeli ste avion kad leti na 10.000 km. Da baciš ozgor kamen, koliko mu treba minuta da padne na zemlju? Par minuta. Kamen 70 godina ide s vrha džehennema do 70 godina. Isto tako, braću moja draga, <clears throat> kaže Allah poslanika, nisi radu se nam, Ju'ta bi džehenneme jeumejvin leha seb'une elfe zimam. مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها Da bi sam čovjek malo dobio prijestavu, kaže, doći će se sa džehennemom na sudnji dan, imat će 70.000 ručaka za koji se vozi. A za svaku ručku vozi 70.000 melika. To vam je 4 milijarde i 900 milijuna Amerika vozi džehennem, sam da ga dovuku na sudni Ima 70.000 ručaka i za svaku ručku vozi 70.000 melika. Svakako, zavrlo sam reći, svi hadisi koji spominjemo su autentični. Inne ledine keferu bi ajatina seufe nuslihim nara kullena nadiđe džuluduhum beddelnahum džuluden gajrahum. I te Allahovi, nisi tijelo da budeš pokoran. Imao si slobodu volje, kaže oni koji nisu bili pokorni. Kad budu u džehennjemu, kad god im kože izgori. Danas nauke potvrđuje da je bol u koži. Vidio se kad inekciju dobivaš. Dok bocne kožu boli, poslije kad ide kroz mjesto ne boli više. Bol je u koži. Pa Allah Đelešanu kaže, kad god im izgori kože, mi ćemo im dati nove kože, da i više boli učenići, a kako, taj, gdje je taj milostivi gospodar? Milostivi gospodar je milostiv onome ko se trudio pa pogriješio, ali svjesno čuje jeza, neće u džaniju, mijenjat će se kože da te više voli. I vječnost. Imate vjerodostan hadis da je Allah poslani kaže doći će se kad se ljudima presudi jednu džennet, jednu džehennem, između dženneta i džehennema će se dovesti crni ovan. Pa će se pozvati stanovnici dženneta pa kažu, znate li šta je ovo? Kažu, znamo. Šta je? Kaže, smrt. Pa će pozvati stanovnike dženneta, i znate li vi šta je ovo? Kažu, znamo. Šta je? Smrt. Pa će zaklati taj tog crnog ovna i bit će rečeno vječnost to stanovnici dženneta, vječnost u stanovnici dženneta. Pa znači, graću moja draga, u pitanju je vječnost. Šta će, kaže, tražiti ljudi u džehennemu. Otovo, otišao u džehennem i šta će tražiti. Prva stvar tražit će iskup. Inne ne keferu lau enne lahum fil audi jami'an wa mithluhu Ljudi kad odu u patnju džehennemsku kaže kad bi imali zemlju i sve što je na zemlji wa mithluhu ma'ahu. I još jednu zemlju i sve što je na njoj, sve bi to oni dali sad da se iskup. Vidjeli smo onaj drugi ajet, kaže, dao bi čovjek sve ljude na zemlji. Ovaj bi dao dvije zemlje. Sve što je na zemlji i kaže, وَمِثْلَهُ مَعُ I još jednu zemlju. Zašto? Da se iskupi azab, ali nema. Isto tako, ljudi će tražiti povratak na Dunjaluk. Što će ti povratak na Dunjaluk? Sad si na Dunjaluku. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترى Kada nekom od njih smrtne muke dođu, kaže, gospodaru, vrati mi, sad bi ja bio pobožan. E, nema kella, ne može. Zato sad si živ, sad si tu. Nemoj čekat da melek dođe i da pokuca. On kad pokuca, gotovo. Pa vrati se, ništa, nema, on rahmeta. On uzima dušu onda kada ga Allah šanu, pošarim sami. Pa nemoj da čekamo smrt, nemoj da čekamo sudnji dan da reklimo vratimo. Evo sad smo tu, Ko nam osporava da obavljamo redovno namaz, da postimo, da se čuvamo harama, da dajemo zekija, da idemo na hač i tako dalje. Isto tako, šta će tražiti? Kad vide azab, kad vide džehennem, kad vide sve to, kazat će, gospod, daj nam smrt, daj da umrijemo. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْدِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ o Malik, pa daj da nas gospodar tvoj uništi, daj da nas nema. sad, uživajte tu u To su njihove želje. Žele da se vrati, žele da se iskupi. Nema, nema iskupljenja, nema povratka, nema smrti. Lijepi ali na daj da nas nestaju. Neko mati film, sjedi tu sam. Pa da se osvijestimo, braću moja draga, zašto nam je Allah objavljivao ove ajete? Zašto nam Allah govori o sudnjem danu? Da to sad naučimo da se pripremimo za sudnji dan. Isto tako, braćo moja draga, s druge strane imamo džennet, džennetska uživanja. Da nema u džennetu drugog uživanja, ovo je velika stvar. Ja sam neki dan objavio na Facebooku, kaže, rečeno jednom čovjeku, de nam opiši džennet. Kaže, u džennetu je, kaže, Allahu poslani. Ja koliko bi sad neko od nas volio da vidi Allahu poslanika, ni se Mi nemamo druge opcije ni verzije da ga vidimo, sad budemo pokorni, pa da ga vidimo u džennetu. Qila li ređulim, sifli el dženne, faqara fiha Rasulullah. Nema, braću moja draga, većeg nijameta da čovjek u džennetu vidi svog gospodara i da vidi Muhammeda alaihi salatu kad ne bi bilo drugo, druge blagodati, a hurije, a dvorci, a ljepote, a rijeke, sve živo, ali da gledaš u svoga gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah poslani kaže redostom Adisu, kaže kada ljudi uđu u džennet, doći će im Allah Đelešanu i kazati hoćete li da vam nešto još dam? Kažu ja, rab, šta ima da nam još daš? Uveo si nas u džennet, spasio si nas džehennema, Kaže, pa će im Allah omogućiti da gledaju u njegovo lice. Kaže, pa neće dobiti veću nagradu od toga da gledaju u lice svoga gospodara. Kaže Allah Đelešanu, a oni koji budu pokorni Allah, njegovom poslaniku, من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Oni koji budu pokorni Allahu i poslaniku, oni će biti u društvu sa poslanicima. Ja, Rab, Sjediš sa Jusufom a.s., sa Ibrahimom a.s., sjediš sa Musaom, sjediš sa Muhammedom a.s. Sjediš sa dobrim ljudima, sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa Halidom, Sjediš sa dobi, sjediš sa šehidima, sjediš sa Hamzom. I kaže, zaista je to divno društvo. Pa zar se ne isplati, braćo moja draga, da insan, ovaj dunjalučki život, on će onako i onako proći. Zato mi i želimo, braćo moja draga, ovom, ovim predavanjem da postignemo taj cilj, da se kod insana pobudi i probudi strah dva, tri i želja za postizanjem dženeta. Zato na kraju rezimirano, koje koristi dobijamo govorići o ovoj tematici. Prva stvar, kad čovjek ispravno vjeruje u i dan, lako mu je donijeti tešku odluku. Ne bi da vjerujem da ovdje nema takvi sigurno, ali eto, možda ono, jedan posto. Ne može čovjek ostaviti duhan. Ma nema, on, to je droga. Neko će vidjeti kud im Paša, samo se sjetiš sudnjeg dana. Ma kaj, nisam ovoga kaj pokušajem već 13 godina. Samo se sjeti sudnika. Isto tako, pojačava kod insana svojstvo sabora. Neko te vrijeđa, neko te potvara, neko ti ukrao, neko te, u, znači, uzeo tvoje pravo. Alhamdulillah, doće sudnji dan. Paša, kad ti bude najteži, kad ti bude najdraži, doće ti njegova dobra djela. Pa ti to jača sabor. Isto tako, vjerovanje u sudnji dan čini, čini čovjeka da bude, znači, da vaga, da bude umjeren na dunjalu, da se ne vesuje previše za dunjalu. Ok, dunjalu, treba da tu boravim, ali tu je sredstvo. Nikako da se vezujemo za njega, da ćemo tu ostati vječni. Isto tako, Sudnji dan, vjerovanje u sudnji dan nas čini da imamo cilj. Vi vidite ovdje po Europi koliko ljudi imaju samobistava. Zašto? Nemaju cilj, ne znaju zašto žive. Ti kad imaš cilj, sudnji dan, vjerujemo Allaha, vjerujemo proživljenje. To je moj cilj, hoću Allahovo zadovoljstvo. Šta god da ti se desi na tom putu, ti se ne osvrćeš. Ja sam navodio primjer nekad davno, vidjeli ste kad oni hoće da dadu go ko gleda futbal. Ona odbrana njega čupa za dresove sa dvije noge, sta on preskače, mesi iskače, sam da god tamo ubaci. Tako mumin, on sam vidi džene, on samo vidi sudnji dan. Njemu dolaze iskušenja, potvore, problemi, ovo, on uzdignuti glade, idi, zašto? Vidi cilj. Sebi postavi cilj, hoću da uspijem na sudnjem danu, hoću džene, hoću zadovoljstvo svoga gospodara, hoću društvo Muhameda, ali se ratu Ela ibn sinat Allahi Ljudi, džennet je skup. Vidjeli ste danas, evo, hoćeš kupiti novog Mercedesa. Koliko košta? Puno. Mora šest pršljenova za njega dati. Izvjeriš se baš ko, ko najstavlja nene dok kupiš Mercedes. Taj Mercedes jedan da noć nemoj zaključati, neko ti ga ukrade. Koliko onda treba dati pršljenova za džennet, ja rab koji je vječan, gledanju svoga gospodara. Pa treba dati svu kičku i sve ruke i sve noge. I tako su asabi to i doživljavali. Stane Talha radi Allahu talanu pred Božijeg nikad kaže Allah će, nemoj izvirivati, nek mene strijele pogađaju, ali moj život tebe čuva. Oni su sve živo dali, samo da džene dobiju. Pa znači, braću moja draga, Allahova, znači nagrada, džene je skupa. Ne može nikako nešto toliko vrijedno da bude jeftino. Hajde vjerujte, ovo postavite sve pitanje Allahom između sebe i između nas i Allaha. Nemoj meni kazivati odgovor. Čime hoćemo mi džene da zaslužimo? Haj čime? S onim namazom koji klanjamo ne znamo šta u njemu učimo. Šta smo to Allaha ti uradili da kažeš ja sam za umet uradio to i to. Da kažeš Ebu Hanife uradio to, Ibn Tejmije uradio to, Ibn Kajim uradio to, šta sam ja uradio da uđem u džennet? Čime sam ga zaslužio? Pa da postavimo sebi, braću moja draga, ambicije. Isto tako, kad nam bude teško, pa insanu neka teško na sabah, pa teško ovo, pa teško ostaviti neki haram, samo se sjeti sudnjeg dana. Kad ti dođe taj gaflet, kad ti dođe i nema. Svaki insan ima period kad je u gafletu. Svaki insan, zapamti, ima gaflet. Ali govor o džennetu, govor o džehennemu, sudnjem danu, budi insana iz gafleta. Isto tako, braću moja draga ljudi, kada zapostavi vjerovanje u sudnji dan, spusti se na nivo nekad, nekad. Na nivo koji gori nego nivo nerazumnih bića i nećemo ne spomenuti džami to ime. Znači, insan kad ne vjeruje u sudnji dan može se spustiti na nivo koji je neopisiv. Ali isto tako insan koji vjeruje u sudnji dan. Sa njim ti sve lako dogovoriti. Njemu je dovoljno mu kažeš boj se Allah. Kaže Allah Đelšanu وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ha? أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ Završena priča. Kaže Allah Đelšanu, teško se onima koji vagaju, varaju. Pa kad sebi, kaže, vagaju, potpuno vagaju. Kad drugima vagaju, varaju. Kako im odgovara Allah Đelšanu? li azim, jakumu nasu li Ma zar oni ne znaju da će biti proživljeni za sudnji dan kada će ljudi ustati pred gospodara? Završeno, braćo moja draga. Sa bogobojaznim čovjekom je lako sve završiti. A sa čovjekom koji ne vjeruje u sudnji dan ne možeš ništa riješiti. Pa znači vjerovanje u sudnji dan svakako, ajde da kažemo, ostavlja velikog traga na insana. Reću, <clears throat> moja draga, mnogo je toga što su islamski učenjaci pisali o sudnjem danu. Molim Allah Đelešanu da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim ga Atala da nas počesti oprostom grijeha na sudnjem danu, da nas uvede u džennet, Molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude milosti da nama i našim porodcama, našoj djeci, našim roditeljima oprosti grijehe i da nas uvede u džennet društvu sa Božim poslanikom, alaih salatu salam.